Di ko man aminin niya Di ko man aminin niya Di ko man aminin Di ko man aminin pero kita mo sa'kin Dalangin pala rin na ikay mapasa'kin Gusto kang ibigin kahit pa na alanganin Kaya nandyan na ba kahit mga oras tawagin Hirap lang isipin na hindi ka pa sa'kin Damdamin ko sa'yo ay di ko inaamin Kahit di Hirap na pinipilit pa Ayoko naman pinipilit ka Sa pagpulog ko, panaginip ka Pagising mo, katabi kita Mahal kita, mahal mo siya Oras lang ang magdidikta Pagkasama mo siya, malamig ka na Pero paghawak kita, umiinit ka Check ka parang Nike I know that you like me Nagpapalitan ng puso sa Facebook at sa IG Sweet na parang Hive Bee Sugar, honey, iced tea Napapayakap sa lamig kasi liit yung price Daming snakes sa aking ladder Cause I always roll the dice Yeah, baby I'm a thug But you know I keep it nice Gucci, Louis, Prada, Balenciaga Ice on the price, whoa Di ko man pero kita mo sa akin Dalangin pala rin na ikay mapasa'kin Gusto kang ipigin kahit pa na alanganin Kaya nandyan na ba kahit mga oras tawagin Hirap lang isipin na hindi ka pa sa'kin Damdamin ko sa'yo ay di ko dinaan Kahit di mo namin nila na kailangan sabihin Di kasi sisiyan nililihim mo'y dama ko din Di ko sinadyang mapaisip kung anong pakiramdam ng iyong mga halik Ayoko na nga naisipin pero napapaisip kung kailan ka babalik Sa'yo ay sabik kaso ayoko naman na ako pa yung nangulit Halaga kong parang dulya papayag ka ba na magpapalit Ooh yeah, mm mm, wanna be with you Ooh, but I gotta act like I don't give a fuck about you Ooh, cause I gotta mahalin Can you love twice? Gusto kitang mahalin But I gotta pay the price Di na lamang gagawin What we gotta hide Handa ba akong sumagag Got my eyes on the prize Di ko man aminin pero kita mo sa'kin Dalangin pala rin na ikay mapasakin Gusto kang ibigin kahit pa na sa akin damdamin Ko sa'yo ay di ko inaamin Kahit di man namin nila nung kailangan sabihin Di kasi sisiyan nililihim mo'y dama ko din Di ko man aminin pero kita mo sa'kin Dalangin pala rin na ikay mapasakin Gusto kang ibigin kahit pa na lang isipin na hindi ka pa sa akin damdamin Ko sa'yo ay di ko inaamin Kahit di mo na bigla na kailangan sabihin Di kasi sisiyan nililihim ay dama ko din